بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد الطلاق أسبابه وعلاجه تلاك سبب زاكنة na من قول ما سبب sababu za talaka ni kupatikana mwanamke أيضا الزوجة التي يقال لها اللمبالية مكيانباية أنيتها لمبالية التي لا تهتم بزوجها إطلاقا أنباية همبي مهيم مميم وجغ وجغ هنا برنا مميم ولا بيتها ولا نمباياك ولا تحاول تلبية حاجاته ولا هجريب كوكيذي نكويتكيا كتكزل الشيدة حاجة مميم أو مطالبه أو متقوياكي min husni muasharati katika ule uzuri wa kukaa pamoja au ihtimam bi shuuni almanzil au kuyapa umuhimu mambo ya nyumba na hii ni hali ya baadhi ya wanawake ima kwa sababu wamejiingiza katika biashara au wakawa na majukumu na vyeo au akawa ni mwanamke tu akhlaki zake na tabia yake yeye umuhimu mkubwa ni duka lake au kipato chake au biashara zake au cheo chake وعدم اهتمام المرأة ببيتها وأطفالها وزوجها na kuliko tokuwa mwanamke ana umuhimu kwa kuipa nyumba yake na watoto wake na mume wake hadha yakunu daiman qawiyan min daaimi talaq huu unakuwa ni msukumo mkubwa eh muhimili mkubwa katika mihimili ya talaka الزوج عند ذلك يشعر بأنها لا تحبه mume katika hali hiyo atahisi mkewe hampendi أو تهتم به أو هدف مهم وقد يؤدي به هذا إلى الشعور بالقسوة معها na hili hupelekea katika kuhisi mtu kuwa na ususuwavu akibaki na mwanamke huyo ويصبح الزوج غير مهتم بها na yeye mwanamume anakuwa vile vile ampi umuhimu mkewe wa غير متعاطف معها na mtu ambaye hana hisia na upole pamoja naye watabda almashakil na hapo ndo matatizo huanza walfurqa na kufarikiana walghurba na watu kuwa mbali kutengana kuweko na ugeni baina yao waadami tarabuti bainahuma na kutofungamana na kushikana baina yao fala budda min alinayati bijamali albayt kwa hiyo hapana budi kuipa umuhimu mwanamke nyumba yake kuifanya nzuri walinayati biljamali fi ljismi wallibas na mwanamke pia mtekana atie umuhimu katika kupendeza katika mwili wake na mavazi والاهتمام بالهندام والزينة للزوج أمر طيب na kutilia umuhimu pia mwanamke kwa kujipura na kujiweka sawa akawa mzuri katika mavazi yake wazina eh, na mapambo lizauji kwa kumpambia mumewe amrun tayyib hili ni jambo zuri kullu hadha matlubun wa tayyibun yote yani katika mambo yatakiwayo na ni mambo mazuri wayuhibbuha zawju ni mambo ambayo yanapendwa na mume wa matlubun min azawja na ni jambo litakiwalo kwa mke حتى لا يكون ذلك التقصير ذريعة له للنظر إلى غيرها mpaka isiwe mapungufu hayo ya huyo mke ni mwanya kwa mume huyo kumtazama mwanamke mwingine au zawaji min ukhra au ikawa ni sababu ya kuoa mwanamke mwingine wako baadhi ya wanawake pengine mtu mwajiriwa mwalimu wa skuli yeye kutwa yuko na madaftari yake na mitihani yake na karikulam zake hana habari ya mume mume anarejea ndani ya nyumba yuko vile vile hampokei hajipuri kadhalika baadhi ya wanawake wao wameshughulishwa na kazi walizopewa maofisini au madukani akawa akitoka asubuhi rudi jioni yani hakuna mapenzi wala kumshughulikia mume vitu vyote ameachiwa mfanyakazi avikamilishe ndani ya nyumba na ni madhara makubwa kupelekea nyumba zikabomoka na kuharibika naqulu laha tunamwambia mwanamke huyu يا أمة الله إبن يكازي الله مرآتك هي زوجك كي كيوشاك وشاكو تزامني مميو كوني له الجمال الذي يرغب فيه وكو كيوين دولي وزوري أمبوينا وبيندا وكوني له امرأة الصالحة هو وكيني ونمك مهم وكوني له أنيقة في ملبسك وفي بيتك هو وكيني ونمك ونكان مزور ونجتيا بيكو ونجتيا آه، رانجي مدوم ونجتيا mwanamke eh, unang'ara unapendeza umevaa vikuku umevaa herini vyote unamfanyia mume si kwamba ukitaka kwenda harusini au kwenda safari unafanya hivyo la unakuwa ni anika mwanamke mwenye muonekano mzuri fi malbasi katika mavazi yako wa fi baitika na katika nyumba yako kwa hiyo miongoni mwa sababu za talaka katika jamii za Kiislamu ni kuwepo mwanamke alambaliya au kama tuntak eh, hadhihi alkalima anasema ni mwanamke ambaye hana habari ya mumewe hana eh, ihtimam ya mambo ya nyumba eh, yupo yupo tu bizi na bizi zake kadhalika miongoni mwa sababu tadakhulul abawai fi shuuni sawa sawaan abawa az au abawa az kuingilia wazazi wawili katika mambo ya wanandoa wakawa wanaingilia wakwe sawa ni baba wa mwanamume mume au sawa ni baba wazazi wawili wa mwanamke ghaliban atadakhulu yakunu min ahli zauja mara nyingi mara nyingi inakuwa jambo la kuingilia ndoa linapatikana kwa upande wa mke wakati takunu hiyo sababu na inawezekana akawa mwanamke huyo ni sababu takunu ala alaqatin daiman biummiha mwanamke anakuwa na mafungamano ya daima dawama na nani na mama yake كما قبل هجيوليو هجوي نفسي يكي هجوي نفسي مومي ومرتبطة بها دائما نانا أنا قوم فنغمان نائم مومي مماك دائما دوام وتعتمد عليها في كل شيء نا أنا تجميع يكتك كل جام تتصف بالخجل وعدم تحمل المسؤولية أكوا أنا بمبيك منمكه يمون يكون نهاية سان إني منمك نسفيك لمتوحايا وعدم وعدم تحمل المسؤولية na kutokuwa na uwezo wa kubeba yale majukumu ya ndoa aliyokuwa nayo wa ghaliban ma takunu ummuha hiya almutahakkima na mara nyingi mwanamke kama huyu mama yake ndo anakuwa muamuzi walmusaitira fi lmanzili kulliha na yeye ndo eh, mpangaji mwongozaji msimamizi katika nyumba yote fatalja ilaiha alibnatu fi kulli shay kwa hiyo mtoto wake yule binti huyo anamrejea mama yake katika kila jambo وهي بذلك لا تصلح أن تكون زوجة وما نهيو انا أكون مكه هفايكوا هفايكوا نمكه حتى بل لا تصلح أن تكون أما لأبنائها بل هو بيا هفايكوا نماما وتتواك لأنهم سينشئون أطفالا فاقد الثقة بأنفسهم وقوى هوا وكشنجيا كتكندوا وتنزيشان وتفاتا وتوتو وليوكوس وتتهوا اسمميزي آه، na thika katika nafsi zao yani mwanamke hafaji hafanyi lolote kimepungua kitu pia atampigia simu mama yake kinachofanyika katika nyumba na mumewe anampigia simu haya ni mambo ya makosa haya ni mambo ya makosa kwa baadhi ya wanawake halafu jamani wakina mama nyewe ambao mshakuwa watu wazima pengine mumeo akishafariki au yupo mumeo au umechukuliwa na watoto unakaa katika nyumba mmoja ya watoto wako yatizame yanofanyika katika nyumba huja shirikishwa na mambo wenyewe wanaweza kuyamaliza yaache kwa sababu mtu kakaa katika ndoa yake miaka 40 miaka 45 anakuja kumsumbua binti yake kufanya kana kwamba yeye ni mke mwenza kwa yule mume wakawa anampangia na ikawa kila kitu mwanamke anafanya na wewe mwanamke pia sio kila jambo la kumwambia mama yako sio kila kitu kitoa katika nyumba ukamwambia dada yako au ndugu yako mambo mengine ni siri mambo ya nyumba yanabakia ndani ya nyumba na hii ni moja katika sehemu na mhimili wa kuitunza ndoa mwanamume amekosea au mmekosea eh, wewe mwenyewe au mmependekezea jambo la maradhi au la kasoro au la mapungufu kaeni wenyewe muyamalize leo mtakuwa mna mna ghadhabu mtakuwa mna huzuni mtakuwa mnasikitika lakini kesho mambo mtayajenga vizuri lakini sasa unatoka wewe kila jambo unampelekea mama siku ambayo unaanza kupatana na mumeo yeye mama anakasirika wewe mjinga mpumbavu yote anakufanyia yule bwana unarudi lakini wewe unampenda mumeo na pengine yeye kasikiliza upande mmoja tu wako wewe hajasikia upande wa pili wa ambaye ni mkwe wake sasa haya ni matatizo makubwa enyi kina mama mawakwe waacheni watoto katika maisha yao ya ndoa msiwapangie msiwaingilie kuna baadhi ya wanawake watu wazima hao hata kile cha kupika ndani ya nyumba ndio muamuzi kwa hiyo mwanamume anakuwa kama zezeta anapelekeshwa la haitakikani jambo liannaha ghairu wathiqa min nafsi mwanamke anakuwa hata yeye mwenyewe hajiamini kwa nafsi yake vipi atawalia watoto la ta'ba'u li zawjiha hajali wala habali kwa mumewe wala mtastashirhu na wala hajamtaka ushauri katika lolote wa sahibu rahi eh rai naye ndio mwanamume mtu mwenyewe kutoa mawazo na rai wa sahibu almilk na yeye vile vilivyomo katika nyumbani vyake fadharabat bihadha kullihi ardha alhait mwanamke yote anayapiga eh, ukutani fahariyun biha talaq huyu kwa kweli anastahili kupewa talaka mwanamke wa namna hii akiwa mumewe hana hadhi wala nafasi kwake anastahili kupewa talaka nasalullah السلامة والعافية الله زحفاظي نازي تنزي دعا زيتو كتك جميع الإسلام يلي من الذين يستمعون القول فاتبعوني أحسن الله أعلم